What God has given me. Ko Dievs ir devis man. I just want to pass it on to other people. Es to gribu nodot citiem cilvēkiem. 2 Timothy 2 2. Otrā Timoteja 2 2. God has given me these blessings. Dievs man dod šīs svētības, these experiences, šīs pieredzes, these gifts, šīs dāvanas, this teaching. Who can I pass it on to? How can I grow disciples of Christ? So, with this slide. Ar šo Two big questions. The first arrow on the left. Pirmā būtu pa kreisi. Who is discipling you? Kurš apmāca tevi? You may have a good pastor who's teaching you. tevi māca, you're blessed. tu esi svētīts. That's not discipleship. Bet tā nav māceklība. Who is in your life? Kas ir tas cilvēks tavā dzīvē, Be a spiritual friend, kurš ir kā derīgais draugs, encouraging you, ja kurš tev iedrošina, helping you grow, kas tev palīdz pieaugt, saying tough things to you, kas tev saka smagas lietas, bringing correction into your life. kas ienes uh, labojumus tavā dzīvē. If you're sitting there and thinking, ja tu sēdi un domā, oops, don't have anyone. Ups, man neviena tāda nav. Pray, ask God, Lūdzu, look around. Prasa Dievu, skaties apkārt. And you might have to go to ask someone. Un tad droši vien būs kādam jāpaprasa. Would you please think about maybe discipling? Vai tu lūdzu varētu lūgt domāt, ka tu varētu man apmācīt? Uh, mentoring mentor, būt par mentoru. They say yes, they say no. Cilvēks var teikt jā, cilvēks var teikt nē. The arrows to the right. Būtiņas pa labi. They are different sizes. Tās ir dažādos lielumos. Who are you disciple? Ko tu apmāci? Ko tu dari par mācību? It could be a little bit. Tas varbūt nedaudz. Could be a lot. It's ir daudz. But who are you passing things on to? Bet kam tu nodod lietas? Who are you encouraging to grow in Christ? Ko tu iedrošini pieaugt Kristu? What I'm simply saying is this. Tas, ko es vienkārši saku, We need to make a plan. Mums ir nepieciešams plāns. It doesn't just happen as if by magic. Tas nenotiek tā maģiski vienā brīdī. You don't need a special set of skills. Tev nav, ne, tev nav vajadzīgas kādas īpašas prasmes. You don't need any special gifts. Tev nevajag īpašas dāvanas. I was explaining in this session who you have to be. Es jau tikko izskaidroju, kas tev, kā, kādam tev ir jābūt. What you do need, however, Bet tas, kas tev ir nepieciešams, is deliberate intent. Ka tev ir tas jādara ar nolūku. A bad want to do it. I like that one. I was deliberate. A bad want. You really, really, really, really, really want to do it. Ja, tātad tur tas ir jādara ar nolūku. Tāpat vien tas ne, ne, nenotiks. Ja tev visu laiku ir jādomā un jāizdomā, kā so may I encourage you? To make a plan. To make disciples of Christ. God bless you.